Egun honen zule, ez dakit txarenga soinua mikrofono honetara heltzen den, baina tolosan, inauteri giro bete-betean gabiltza. Astelen eta eguna dugu gaur, mozorroak nagusi diren hiru egunetan tartekoa. Atzoko zaldu nitaren eta biharko aste artitaren artean. Pozgarria izan da urten ere Euskal Herri osoko gazteak eta ez horren gazteak topatzea egun hauetan tolosan. Baite, parraldekoak ere, bai gorri, bai ona edo, larrizoroko jendearekin izan naiz egunotan. Euskaldunon arteko harremanak estutzea ezinbestekoa da gure hizkuntza eta gure herria indartuko badira. Ez da aski Euskal Herria goratzea eta zazpi provintziat bat garela aldarrikatzea. Hango eta hemengo euskaldunak ezagutzea, hizkerak partekatzea, ohitura desberdinak ezagutzea, azken finean dugun barnean iztasunaz jabetu eta gozatzea, guztiz beharrezkoa da Euskal Herria eraikitzeko. Zenbat eta gehiago saretu eta nastu, orduan eta hizkuntza komunitate trinkoagoa eta sendoagoa osatuko dugu. Aitzitik, bakoitza bere txokora zenbat eta gaiago mugatu, orduan eta ulagoak izango gara eta estatu eta hizkuntza hegemonikoen meneko. Tolosatik lizarrara edo baigorri da, larrezorotik tolosara edo tafailara, gazteiztik pagolara edo doneste bera. Mugitu gaitezen eta ezagut dezagun elkar, eta inauteriak eta harriatako bestak parada ederra dira horretarako. Ez da kasualitatea ituren eta zubieta Euskal Herri osoko Euskaldunez mukuru betetzea urtero. Edo urtero jende handan abiatzea zubero aldera maskaradak ikustera. Iauterien indarraren erakusle dira libertimendu arrabarrituak. Asteburu honetan sare sozialetan ikusi ditudan baigurako eta garaziko libertimenduen irudiak indartsuak ziren. Proposamen zahar berritu hauen indarrak bestalde muga ere gainditu du eta egualdean ere gero eta leku gehiagotan ari dira sortzen libertimenduak. Ainarroan eta iruinean izan ditugu azte honetan eta heldu den larun batean iruineko arrosadia uzukoa izanen dugu. Inauterien ondoren hilabetea faltako zaigu korrika iristeko. Gure hizkuntza komunitatea eta Euskal Herria osorik bizualizatzen dituen ekimenik garrantzitsuenetakoa. Iparraldeko euskara ikaslen errealitatea ezagutzeko abagune ederra eskaini berri du gainera korrikak azterketak euskaraz dinamika omenduz. Kari horretara, lander eginiko ialetxea dokumentala oso baliagarria gerta daiteke iparraldeko ikasleek Frantziako gobernuaren aldetik jasaten duten inposaketa eta aurrera daramaten borroka egualdean ezagutzeko eta bertako ikasleen kontzientziak astintzeko. Baina, entzuleok, amaitzera noa, bestara itzuli behar baitut. Horendik ere, baduzu aukera tolusara urbiltzeko. Gaur, astalen eta eguna eta bihar astertita. Eta gombidapena guztioi. Tolosar torri, kalean ikusten banauzue, eta Euskal Herratietan nire hitzak entzun dituzuelako etorri zaretela esaten badidazue, tragoa nire kontu. Ongi izan!